50 languages. 83. 83. Passé 3. Passé 3. Téléphoner. Téléphoner. J'ai téléphoné. J'ai téléphoné. J'ai téléphoné tout le temps. J'ai téléphoné tout le temps. Demander. Demander. J'ai demandé. J'ai demandé. J'ai toujours demandé. J'ai toujours demandé. Raconter. Raconter. J'ai raconté. J'ai raconté. J'ai raconté toute l'histoire. J'ai raconté toute l'histoire. Étudier. Étudier. J'ai étudié. J'ai étudié. J'ai étudié toute la soirée. J'ai étudié toute la soirée. Travailler. Travailler. J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. Manger. Manger. J'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mangé tout le repas. J'ai mangé tout le repas.